ime Oca i Sina i Svetoga Duha, oci, braćo, sestre, deco, Hristos Vaskrse! Evo nas, slušali smo danas svetoga apostola Pavla kako sav zanešen, sav u nekoj svetlosti, blagovesti Hrista koji je njemu bio sve i sva, njega kao glavu crkve, kao onoga koji nas je izbavio iz tame, iz tame neznanja i uveo u jedan drugačiji način postojanja u život ovde u telu, ali već ogumljen ognjem Božje ljubavi, život koji već dotiče večnost. Apostol Pavle je bio sav u tome. Sav je goreo tom revnošću, tom silom istine, koju je i on u jednom trenutku svog života poznao, kada je zanesen revnošću za otačka predanja, gonio Hrista i hrišćane, pa videvši gospod njegov potencijal, njegov dar, njegovu dobru nameru. Uveo ga je kroz slepilo telesno, objavljujući mu time i slepilo njegove duše, pa očistivši ga, pokazao mu sebe kao istinu. On je poput jednog od ovih deset gubavaca koji su se očistili, on se vratio da zablagodari Bogu. Gospod je i mnoge druge isceljivao, vraćao vid, vraćao zdravlje, ali u onom odsudnom trenutku sva je masa tih ljudi koji su Osetili dodir njegove sile, vikala je raspni ga, raspni. Kroz ovu evanđelsku priču gospod nas snažno podstiče da preispitamo sebe, jer i mi smo, mnogi od nas, smo doživjeli to očišćenje i kroz sveto krštenje i mnogim, mnogim trenucima našeg života doživjeli olakšanje, doživjeli nešto što smo videli da nije od ovoga sveta, ali opet zagušeni brigama, nevoljama, strastima, opet umesto da se vratimo i zablagodarimo Hristu, mi nastavljamo da živimo u svojoj tami, jer čovek kada doživi čudo, ako zameni to čudo smislom, a smisao jeste susret sa Hristom, onda čudo gubi svoju snagu i promašuje svoj cilj. I kada se čovek isceli, on ako ne zablagodari Bogu, on će imati život kakav je imao pre bolesti. A ako se vrati i zablagodari, imaće život kakav nikad nije imao. Ovde nas gospod upućuje na blagodarenje kao jedan dobar put spasenja, na blagodarenje kao način bogopoznanja, jer kroz ovo blagodarenje ovaj čovek koji čak nije bio jevrejin, on je poznao Boga, pao i poklonio mu se. I gospod mu reče, idi, vera tvoja spasete. Dakle, njih deset je dobilo isceljenje, a samo jedan je dobio spasenje. Tako da i mi u svojim životima blagodarimo Bogu za sve ono i malo i veliko što nam je učinio, a najsavršeniji i najpotpuniji način blagodarenja jeste upravo sveta liturgija u njenom izvornom grčkom govoru Evharistija i znači blagodarenje. I ovim molitvama mi blagodarimo Bogu svim srcem za sve ono što nam je učinio i znano i neznano i vidljivo i nevidljivo. I kroz to blagodarenje mi ga umoljavamo da bude s nama, da nas ne ostavlja da bude i s nama i u nama i jedno sa nama kroz svetu tajnu pričešća gde telo i krv pretvaramo kroz crkvu svetu u telo i krv njegovo, njegovu hleb i vino koje prinosimo, darove koje nam je opet on dao, za koje mu blagodarimo, prinosimo i njime se pričešćujemo i obožujemo i obesmrćujemo. I ne samo da se očišćujemo od greha, već stičemo i spasenje. Da blagodarimo Bogu, jer On je i ovde, u ovom trenutku, s nama i žrtvuje se za nas i daje se nama i obećava da će biti s nama u sve dane do svršetka sveta. I makoliko da je teško, makoliko da vidimo oko sebe raspad i u sebi i oko sebe, ipak da znamo da je živ Bog i živa je crkva njegova i vrata adova neće nadvladati. Da budemo hrabri, da budemo blagodarni, da budemo složni u istini, da ne budemo kao ovih devet neblagodarnih, jer i našem narodu Gospod je i ove dane pokazao sebe, dao nam oslobođenje, dao nam mogućnost da svoj život ustrojimo na čvrstim temeljima, ali mi tu pobedu nismo iskoristili na pravi način, nismo mu zablagodarili, već smo se poneli svojim životnim željama i promašajima, ali opet nas Gospod ne ostavlja, tu je s nama i u pokajanju mu vapijemo, jer blagodarenje ne može doći bez pokajanja i ono dovodi do istinske i prave radosti. Jer danas mnogi uče uzvišenim rečima vere, a malo ko uči radosti, jer ne može niko radosti naučiti ko tu radost sam nije doživeo, da je i sebe iznedri, da je i sebe da, jer ona što se više daje, što više se i prima. Tako da u gospodu nađemo izvor radosti, izvor života, izvor sile i ljubavi, da se s njim sretnemo u svetoj tajni pričešća i da kao i apostol Pavle, ako ne baš kao on, ali bar na putu ka njemu, da ponremo u tu tajnu Bogo ploćenja, da dočekamo dolazak Hristov u ovom prazniku koji je pred nama, i da nas Gospod blagoslovi i daruje spasenje večno. Amin.